بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب ما جاء في التمادح حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله احدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد سدو سيو 135 باب أس ابواب صحيح ادم مفرد امام بخاري رحمه الله واسكنه فسيح جناته باب ما جاء في التمادح آن چیزی که در مورد مدح همدیگر وارد شده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جای حرامه جایی درسته جایز با شرط و شروطی که شرع گذاشته بر این مسئله 253 سومین حدیث از احادیث صحیح در مفرد حدیث ابو بکره رضی الله عنه که میگوید فردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد شد شخصی اونجا نشسته بود با نیکی ازش یاد کرد ازش تعریف کرد تمجید کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم اگر یک امر اشتباهی ببینن اگر سکوت اختیار بکنن یعنی اون حرف و اون سخنان تاییده بخاطر همین اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنند انکار میکنن بر اون شخص که حرفش اشتباه بود داره مدح میکنه ستایش میکنه از خوبیش میگه ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم منعش میکنه و میفرماین حق، وی حق، یعنی وای بر تو ویخ معمولا برای توبیخ به کار برده میشه خصوصا برای شخصی که از جهل یک اشتباهی انجام بده برخلاف اون شخصی که از روی علم اشتباه انجام بده که بهش میگن ویلک وای بر تو حالا هر دوتا در لغت فارسی وای به کار برده میشه وای از اون کلمات فارسیه که مدلولش زیاده معانیش زیاده جایگزینش نداریم اون دقتی که در لغت عربی هست در لغت فارسی نیست معمولا ویحك از باب ترحمه برخلاف ویل که از باب نکوهشه ویحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك عنق گردنه گردنشو زدی گردن رفیقت تكرار كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا اني كان بور تكرار كاد صلى الله عليه وسلم ان كان احدكم مادحا لا محاله اگر میخواهید کسی را ستایش بکنید ازش تعریف بکنید فلیقل احسب كذا و فليقل فلیقل بگید اگر میخواهید ازش تعریف و تمجید بکنید بگید احسب كذا و کذا احسب یعنی اظنه گمان میبرم گمانم بر این است به من این فرد خوبی هست و الله بهتر میداند گوان ما بر اساس ظاهره چون ما از باطن قضیه از سر پنهان افراد با خبر نیستیم احسب و کذا و کذا یعنی گمان میبرم که او این چینی و چنان است ان کنا یرا انه کذالک اگر واقعا او این خسلت ها درش هست وگرنه دروغ میشه دیگه اون مدح نیست اون دروغویی هست اگر واقعا اون چنان باشه و حسیبه الله و حسیبه و حسیبه الله کافیه الله جل و علا یعنی الله براش کفایته الله بهتر میداند و حسیبه الله ولا یزکی علی الله احدا ولا یزکی علی الله احدا هیچ کس نمیتونه به قاطعیت حکمی بر شخصی بده ما از عاقبت کسی نمیدونیم از عاقبت کسی کی میدونه الله جل و علا فقط فقط الله جل جلاله ولا یزکی علی الله احدا هیچ کس به قاطعیت از عاقبت کسی نمیداند جز الله جل و علا نه به خوبی نه به بدی ولکن ما از باب زن و گمان قضاوت میکنیم و حکمون بر اساس اون ظاهر خوشبینانه ای که نسبت به طرف داریم از باب خوشبینی و حسن زن میگیم که به گمان ما فرد نیکیست صالحیست خصوصا این مسئله کی پیش میاد در خواستگاری ها میره یعنی خواستگاری طرف طرف پادرمیونی میکنی بعد اختلافی پیش میاد یقه تو رو میگیرن تو بودی که سنگشو به سینه میزدی تو بودی که زامنش بودی حالا بیا جورشو بکش ما از سرایر از پنهان با خبر نیستیم جایی میخوایم سنگ کسی را به سینه بزنیم با قاطعیت نگیم از روی و گمان ظاهرش آدم خوبیه ظاهرش آدم خوبیه از سر و پنهان هیچ کس جز الله نمیداند قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل دویست و حدیث از احادیث صحیح در مفرد امام بخاری رحمه الله و اسکن فسیح جنات حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند مردی جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم فردی را مدح ستایش میکنه فردی را ستایش میکنه سمع النبی صلی رجلا یثنی علی رجل و یطریه اطراع زیاده روی در مدح در ستایشه رسول الله صلی الله علیه سلم فردی را شنید که فرد دیگری را مدح و ستایش میکنه و زیاده روی میکنه در تعریف و تمجید ازش فقال النبی صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و فرمودن اهلکتم و در روایت قطعتم ظهر الرجل کمرش رو شکوندید اونجا گردنش رو زدید اینجا کمرش شکوندید کمرش رو شکستید نه کنایه هست کنایه هست هر دوتا دلالت بر هلاک کردن و کشتن یک شخص رو میده حلاک کردنش نابود کردنش از بین بردنش کمرش رو شکستید گردنش رو زدید خب چرا؟ چون مدح ما ستایش ما سبب خودبینی کبر خصوصا سبب رجب طرف میشه دچار اعجاب شدن یعنی دچار خودبینی شدن میشه فکر میکنه کسیه یعنی به جایی رسیده دچار خودباوری میشه از خود راضی میشه خب شخصی که از خود راضی شد دچار عجب شد چی میشه دیگه حرف حق را از کسی نمیپذیره حدیثش بیار از حدیث رسول نمیپذیره آیه از قرآن بیار نمیپذیره چرا چون دچار خودبینی شده چون دچار عجب شده عجب سبب میشه که انسان دیگه حق را نپذیره خودش را از بقیه برتر ببینه بهتر ببینه کبر و غرور و عوج و اسباب مستحق شدن به عقوبت الهیه و جهنمی شدن همچون ابلیس که دچار عجب و کبر شد ابا و سکبر و کان من الكافرین ابا و و بده که انسان به این درجه برسه که فکر بکنه که خودش میدانه و بقیه نمیدانن خودش میدانه و بقیه نمیدانن این عجب و این درده و این درده مریضیه از همون مریضی های روانی که قبلا داشتیم بیماری های روانی مثل بخل ادودا مریضی های معنوی بدترن از حسیش دردش بیشتره همسرش در منزل جرأت نداره چیزی بگه بچهش هم همینطور پدرش همینطور مادرش همینطور دچار کبر شده غرور شده و این کبر و غرور سبب میشه دیگران را تحقیر بکنه خاطر همین این بیماری در اهل علم سختره و بدتره تا عوام مردم شخصی که دچار خودبینی بشه و اهل علم سر میشه ائمه رو تحقیر بکنه صحابه رو تحقیر بکنه مثلا به راحتی میگه هم رجال و نحن رجال اونا انسان بودن ما هم انسانیم ما هم انسانیم اونا یا کسی بودن ما هم کسیم این عجب یا عجب نیست کبر یا کبر نیست تکبره این تکبره وقتی که خودت رو برتر از اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و ببینید و تابعین و علمای ربانیین بعد از اونها ما هر چقدر عمل بکنیم هر چقدر اهل عبادت و طاعت باشیم کافی که اونها غبار جنگ و نبرد به مشامشون خورده من و تو چه غباری را استنشاق کردیم به مشاممون خورده کافیه که اونها چشمشون به چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاده و فضل صحبت رو دارن و ما الله این چنین توفیقی بهمون نداده و از این فضیلتی برخوردار نشدیم نباید خودمون بهتر از اونها ببینیم و هر چیزی که سبب بشه که ما دچار این خود بهتر بینی و برتر بینی بشیم اون سبب حرامه یکی از اون اسباب چیه؟ تمادح، ستایش ستایشگویی، تعریف، تمجید تعریف کمر شکنیه کمر شخص شکسته میشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا در این حدیث ما رو هشدار میده و اون شخص رو هشدار داد کمرشو شکوندی حالا میاد استثناء یک جایی استثناء هست چون اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادن که کمرشو شکوندی چون میدونه این مدح در اون طرفه که داره مدحش میکنه تأثیر گذاشته اگر تأثیر نذاره با این قید تأثیر نذاره اونجا هست که مشکلی نیست مثل صحابی که اومد از رسول الله صلی الله علیه و تعریف و تمجید کرد انت سیدنا ابن سیدنا و کبیرنا و ابن کبیرنا و الی آخر و افضلنا فضلا قال قولوا بقولكم او بعض قولكم حرفتون بگید از اون مدح بعضش رو بگید ولی غلوف نکنید شیطان شما را در هوا نندازه گمراه نکنه یعنی شما را در غلوف نندازه پس متقابله جای بیماری در ما ایجاد میشه سبب میشه اعتقاد در شیخ فلانی پیدا بکنیم و جایی هم سبب میشه طرف مقابلمون را با اومد در هلاکت و بدبختی بندازیم و دچار عجب و غرورش بکنیم جایی خودمون را هلاک میکنیم و جایی طرف مقابل قال المؤلف رحمه الله حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن, عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله دویست و و پنجمین اثر از آثاری که امام بخاری رحمه الله در صحیح فراد یاد میکنه اثر ابراهیم تیمی از پدرش میگوید که نزد عمر ابن خطاب رضی الله عنه نشسته بودیم فاثنا رجل على رجل فردی فرد دیگر را مدح میکنه ستایش میکنه فی وجهی اون شخص هم نشسته بود فقال عقرت الرجل نابودش کردی عقرك الله الله نابودت کنه سخت سخت نیست هلاکش کردی چطور هلاکش کرد همون حرفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زدن کردنشو زدی یا کمرشو شکوندی هر دو تا کنایه بود از گفتیم هلاکت و اینجا از کلمه عقر استفاده کرد عمر بن خطاب رضی الله عنه در لغت عربی عقر به بریدن سر نخ گفته میشه عقر نخ سر اون نخ زده بشه و از باب کنایه برای انسانم هم به کار برده میشه عقر یک فرد یعنی گردنشو رو زدن نابودش کردن هلاکش کردن فعقروها چنانچه در سوره و شمس و ضحاها داریم خب چرا عمر رضی الله عنه این چنین دعای هلاک میکنه به اون شخص اینجا عمر بن خطاب بله قاطعیتش در مقابل اون شخصه که با این حرفش شاید دین اون شخص ازش میگرفت چون با کبر گفتیم انسان دین و دینداریش ازش گرفته میشه چرا خودبینی و تکبر میشه چنانچه ابلیس به اون دوچار شد بازی با دینشه چون بازی با دینش بود عمران خطاب با قاطعیت روش انکار میکنه الله تو رو هلاک بکنه هلاکش کردی و شاید هم گفته بشه چنانچه قبلا یاد شد حقیقت دعا و مقصود عمر بن خطاب نباشه از باب توبیخ و زجر و نهی این سیغه دعایی به کار برده یعنی حقیقت دعا مقصودش نبوده بلکه مقصودش با سختی نهی کردن از این سخنان بوده باشه الله اعلم قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح قال محمد يعني اذا قبلها 256 مین اثر از عمر بن خطاب رضي الله عنه که میگوید المدح ذبح مدح کردن یک شخص ستایش کردن تعریف و تمجید کردن سر زدن ذبح مثل این کسی داری سرشو میزنی قال محمد محمد کیه محمد بن اسماعیل البخاری یعنی اذا قبیلها اگر قبول بکنه یعنی اگر شخصی مدح بشه من مدحم بکنید بعد ساکت بشم من بپذیرم کار نکنم ما در حدیث داریم حالا این من یاد گرفتم از شیخ البانی رحمه الله اونجایی که مدح میشه یک از شاگردینش مدحش میکنه بعد البانی رحمه الله اون حدیث بکر صدیق را بیاد میاره رب لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فکر کنم اگر اشتباه نکنم ابراهیم شقره بود که در همون مرض وفات شیخ البانی بود مدحش میکرد بعد شیخ البانی رحمه الله اینجنین انکار میکنه برش رب لا تؤاخذني بما يقولون منو مؤاخذه نکن در مقابل حرفش انسان اگر به زبانش هم نیاره تو دلش حداقل بگه چون خودت از سریری خودت میدونی خودت از پنهان خودت میدونی اونا که نمیدونن اون شخصی که مدحت میکنه به ظاهر داره حکم میکنه و شاید هم حکم شرعی ندونه مدح کردن سر زدن کسی هر زدن کسی هم حرامه درسته یا نه جا صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کمرش شکوندی عمر خطاب هم همینطور ما در حدیث داریم البته همین چیزی که عمر بن خطاب رضی الله عنه میگوین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایاکم و تمادح بر حذر باشید از گویی از هم دیگه تعریف کردن فانه الذبح حقیقتش ذبح، سر چون گفتم غرور آفرینه عجب و کبر آفرینه سبب خودبینی میشه مثلا ما دیدیم شخص پزشک دکتر شده اگر نگی دکتر فلانی دیگه بهش بر میخوره چرا بهم دکتر نگفتی کبره غروره کبر سبب میشه که انسان حق را نپذیره و این هشدار رسول الله صلی الله علیه و سلم یادآوری به ما که ما هر چقدر ایمانمون قوی باشه ضعیفیم هر چقدر ایمانمون قوی باشه ضعیفی اعتماد و اطمینان به ایمانمون نداشته باشیم اگر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اونها میترسید از باب اولا من و شما باید بر ایمان خودمون بترسیم آدم علیه و السلام دوچار وسوسه ابلیسی شد الله با دست خیش او را آفریده بود ابلیس وسوسه اش کرد با آدمم پس شد من و تو چی نمیشیم از باب اولا میشیم پس کمر کسی خورد نکنیم سر کسی را نزنیم این سر زدن با پنبه هستا با نخا هی بگیری سرشو ببری بدونی که طرف حس بکنه شخص بدون که حس بکنه تو داری سرشو میبری و معمولا مداحین شعرا هستن که یک وسیله برای تکسب اونهاست غلوف سرایی میکنن برای کسب برای درآمد برای جیبوری و جیب زدن حالا پیش تاجری ثروتمندی وجیهی شخص برای خود شیرینی مداحی میکنه حکم مداحی حرام اینجا هم دو تا جرم داره یک طرف داره مداحی میکنه مدح ستایشه از این طرفی دیگر این مداحیش وسیله حیله و مکری برای که جیبشو بزنه مدح جایی برای زنده هست و جایی برای مرده هر دو تا حرامه در شرع ما در شرع ما مدح برای زنده که دچار عجب و غرور میشه شخص طرف مقابل حرام کمرشو شکوندی سرشو زدید و الی آخر از دسوسی که اومده از باب توبیخ و برای مرده که رسول الله صلی الله علیه و من کرده که میاد احادیثی که دلالت بر این قضیه دارن انسان بیاد از خوبی های اون مرده را از قالب شعر و از قالب تعریف و تمجید بیاد الا بر سر قبری یا در جلسه مجلسی بیاد مدح ستایی بکنه شخصی را با اون تعریف و تمجید بستایه قال المؤلف رحمه الله باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح نعم الرجل معاذ بن جبل قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة سدو سی و ششمین باب از ابواب ادب مفرد امام بخاری رحمه الله و اسکن فسیح جناته باب من اثنى على صاحبه اثنا کسی تعریفی بکنه از دوستش ان کان به اگر میدونه که اون شخص مطمئنه درش تاثیر نمیذاره اون شخص دچار عجب و کبر نمیشه مطمئنه حالا کی میتونه مطمئن باشه کی از غیب باخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم از غیب باخبره میدونه و بک حسن خاتمه داره بهش دیه من تو میدونیم نمیتونیم خودمون در جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بذاریم 257 میل حدیث حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نعم الرجل ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه فرد خوبیه نیکیه از باب ستایش گفته میشه فرد خوبیه ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرد خوبیه عمر بن خطاب رضی الله عنه فضیلتاشون که میدونید جایگاهاشون که میدونید عشر مباشره بالجنه هستن درسته یا رضي الله تعالى عنهم أجمعين نعم الرجل أبو عبيدة رضي الله عنه نعم الرجل أسيد بن حضير رضي الله عنه أسيد بن حضير كيف؟ أسيد بن حضير الأشهلي الأوسي رئيس أوس بوت شيخ قبيلة شون قبل السجرات شش سال قبل السجرات کشته شده در سنن أبي داود داريم از أسيد بن حضير كميقيات بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود حسین ابن حضیر شخصی بود که اهل شوخی بود انسان دست و دلبازی بود رسول الله صلى صلی الله علیه وسلم ازش خوشش می اومد و رسول الله رسول الله می خندون رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم میزنه بغلش با چوبی دستش بوده فقال اصبرنی زدی باید بزنم فقال استبر قصاصتو بگیر بکی میگه به حسین ابن حضير صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم در فضلش قال ان عليك قميصا وليس علي قميص من پیراهنی روم نبود تو پیراهن داری قراءات بزن بالا این حدیث را البانی تصحیح میکنه در سنن نبی داود میگه فرافع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه برهنش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ميزنه فاحتضنه وربا غوش میگیره میگه وجعل يقبل كشحه وماد الرسول صلى الله عليه وسلم آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن بغل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اردت هذا يا رسول الله خاص كتنش بتنش رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوره این حبشه نسبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتی که داشت خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نعم الرجل اسید بن حضیر و نعم الرجل ثابت بن قیس رضی الله عنه هفت نفر رو یاد میکنه الان این چهارم این هفت نفر رو به خوبی یاد میکنن این از خطبای انصار بود از نجبا از بزرگانشون بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نمنعک مما نمنع به نمنع منه انفسنا و اولادنا همونطور که از زن و فرزندانمون حمایت میکنیم سینمون رو براشون سپر میکنیم تو هم همینطور رسول الله صلی الله علیه و از مایید از اهل ما از خانواده مایی در صحیح مسلم در حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگوید وقتی این آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی صداتون رو بالا هنگامی که نزد رسول الله صلی الله علیه و ثابت ابن قیس در منزلش میشینه میگه هلاک شدم جهنمی شدم نمیتونه بیاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله سوال میگیره از سعد بن معاذ میگه یا ابو عمرو ما ثابت ثابت پیداش نیست کجاست خطیب بود سخنران بود سخنور بود صداش هم بلند بود جهوری بود صداش بلند بود قال سعد انه لجاری و ما علمت له بشکوا همسایمه و ندیدم که مریضی باشه گلایه‌ای داشته باشه از چیزی قال فاته سعد فذكر له قول رسول الله صلی الله علیه و سعد میاد نزد ثابت و بهش خبر میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم سراغ ازت گرفته که چی شده پیداد نیست تفقده این نزدیکی رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. این آیه نازل شده و شما میدونید کسی که صداش بلنده از میان شماها بلندترین صداها صدای منه فانا من اهل النار پس منم جهنمیم ها کنید سرعت تأثیر قرآن در قلب این اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم. سعد اومد این خبر رو داد به ثابت بن قیس بخاطر این آیه که نازل شده سخت متأثر شده و میگه من جهنمی شدم با نزول این آیه این آیه در شأن منه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بل هو من اهل الجنه او از اهل بهشت بشارته نکنید حب حب رسول الله صلی الله علیه و فرق بین این هایی که صدق داشتن و بین اون منافقینی که یحسبون کل صیحت علیهم آیه که نازل میشد پرخاش میکردن داد و بیداد میکردن فریاد میکردن این نه فریاد نکرد یک گوشه نشست رو کرد به گریه کردن چیکار کنم روز قیامت این آیه در شأن من نازل شده جهنمی شدم صداش بلند بود تون صداش بلند بود از قصد که نبود سخنران بود خطیب بود این فرق ایمان با نفاق جای ما تو مسجدی حرفی میزنیم سخنی میگیم آیه میاریم حدیثی میاریم میگه ها منظورش ما مقصودش ماست میخواد ما رو تو سری بزنه نگاه کنی آه حرفش رو ماست یحسبون کل صیحه علیهم این صفات منافقینه هر حرفی زدی ها مقصودش ما بود خاص ما رو تحقیر بکنه نگاه کنید این منظورش ها بود داد و بیداد میکنه به دل میگیره ناراحت میشه حرف حق ناراحتی نداره حرف ما یا از روی دلیل گفتیم موسیقی حرامه طرف بهش بر میخوره که چرا گفتی تو منظور ما بود یعنی ما جهنمیم خود بهشتی میگه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بهشون حدیث را میگفت یستحلون الحر والحریر والمعازف کسانی خواهند و من معازف ادوات موسیقی را حلالش میکنن میگه صحابه اونجا نبودن میگه صحابه به خودشون گرفتن انسان دست میکشه وقتی که میشنوه یک فعلی حرامه دست میکشه نه اینکه چرا کبر و غرور بشه ها حالا منظورش ما بود حالا این چه حقی داره این اصلا چه کاره هست که بیاد رو ما اعتراض بکنه چی خودش رو دیده این صفات منافقین بر حذر باشیم ازش و یاد بگیریم از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم انس میگه رضی الله عنه در روایت میگه فکنا نراه یمشی بین ظهورنا رجل من اهل الجنه وقتی که میدیدیم دیگه بعد از اینکه رسول الله صلی الله سلم بهش داده بود وقتی که میدیدیم میگفتیم فردی از اهل بهشت میانه. ما نعم الرجل معاذ بن عامر ابن الجموح رضي الله عنه نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذين معاذ بن عمرو الجموح صريخ خزرجي در صحيح مسلم شنين اومده از عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه میگه جنگ بدر بود ایستاده بودم بينما انا واقف في الصف يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم صف صف کرده بود جنگ بدر برای نبرد میگه فنظرت عن يميني وعن شمالي راستم و چپم نگاه کردم فاذا انا به من الانصار دو جوان رو دیدم کم سن و سال از انصار حدیثت و اسنانهما یعنی سنشون همین 14 15 سال تازه بلوغ شدن تمنیت ان اكون بین اضلع منهما فغمزني احدهما فقال یا عم وسط که بودم یکی از اونها به من اشاره کرد گفت که ای امو الان این ادوات احترام انسان به بزرگتر خودش میگه ای پدر ای امو هل تعرف ابو جهل عبد الرحمن بن میگه ابو جهل میشناسی قلت نعم ما حاجتك الیه یا ابن اخی فرزند برادرم نکن این اهل مکه است اینا هم انصاری انا احترامی که بین اونها بود ای فرزند برادرم چه نیازی داری چرا سوال میپرسی چرا دنبال ابو جهلی قال اخبرت انه یسب رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفته شده که این شخص رسول الله را الله علیه و سلم دشنام میده نکنید حب این تا جوان به رسول الله صلی الله علیه و سلم ستوده نیست یا نه قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قسم یاد میکنه بعد رحم الله والله که چشم به چشمش بیفته سر پایین نمیندازم تا اینکه یا من کشته بشم یا او حاضر کشته بشه چرا چون او دشنام داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته بشه یا من کشته بشم یا او به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم چون دشنام داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم این غیرتشونه این حبشونه نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فتعجبت لذلك عبدالرحمن العوفی شکف زده شدم از این غیرتش از این شجاعتش قال فغمزني الاخر فقال لي مثلها اون که بغل دستم بودی که دست راستی که دست چپ اون بغلیم همین حرفو زد قال فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل این زمانی نگذشت تو اینکه ابو جهل رو دیدم یجول فی الناس دیدم که داره وسط اون ارتش ایستاده ارتش مشرکی فقلت الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني این همونه ابو جهل که سراغش گرفتید فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله ولان شدم با شمشیر و او را انقدر زدم تا کشتنش قال ثم صرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره هر دو نفر اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که ما این کارو کردیم ابو جهل رو کشتیم سر زدیم فقال ايكما قتله تيورو کشت قال كل واحد منهما انا قتلته اون دو نفر هر کدومشون گفت من اون هم گفت من فقال هل مسحتما سيفيكما آیا شمشیراتون رو پاک کردید یا نه قال لا لا نه شمشیرامو پاک نکردیم فنظر في السيفين رسول الله صلی الله علیه و شمشیراشو نگاه میکنه فقال كلاكما قتله هر دو تاتون او رو کشتید سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح اون غنیمتش از شمشیر و زره و اینا برای معاذه چون معاذ ابتدا او را ضربه زده با شمشیرش و کان معاذ ابن عفرا و معاذ ابن عمر ابن الجموح و کان یعنی اون دو نفری که این دو تا صحابی که ابو جهر رو زده بودن این دو نفر بودن خب اینها فضیلت این هفتنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازشون اینجا به خوبی یاد میکنه معاذ ابن جبل که نمیخواد دیگه در شعنش و مقامش بگی معاذ ابن جبل از کوههای استوار علمی اصحاب بود مرجع علمی اصحاب یاران بود و نیاز نیست که تعریفش بکنیم چنانچه شأن ابو بکر و عمر و ابو عبیده ابن الجراح قال ابو هريره رضی الله عنه میگوید و بئس الرجل فلان آدم بدی فلانی و بئس الرجل فلان و فلانی هم آدم بدیه حالا اینجا اسمشون یاد نبرده ولی خب اونجا ابو هريره شنیده رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و حتی عد سبعه همونطور که اینجا هفتن رو یاد کرد اونجا هم هفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنن چون مسلحت نیست برای ما بدونیم کی بوده نیاز نبوده اینجا برای ما نقل نشده همونطور که مدح و ستایش درست بعضی جاها امن از فتنه باشه زم هم درسته وقتی که درش تحذیر باشه هشدار باشه و مسلحتی برای دین ما در اون باشه مدح اگر حرامه بخاطر که مفسده روی دین ماست مفسده روی چیه روی دین ما دین ما را از ما میگیره به خاطر همین گفتیم رسول الله صلی الله علیه و میکنه به گردن زدن و کمر شکوندن همشه قال المؤلف رحمه الله باب يحثي في وجوه المداحين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثي في وجوه المداحين التراب 137 باب از باب صحیح در مفرد گفته امام بخاری رحمه الله و اسکن فسیح جناته باب یحثی في وجوه المداحین یحثی حث پرت کردن خاک تو صورت مداح کسی که مداحی میکنه تو صورتش خاک بپاشید حالا واقعا یعنی باید خاک بگیریم خاک پرت کنیم همینطوری بوده یعنی همینطور هم هست این باید اینطوری باشه باید خاک رو بگیریم پرد بکنیم ظاهرشه یعنی حالا خواهیم خود 258 هشتمین حدیث حدیث ابو معمر که میگوید قام رجل یثنی على امیر من الامراء یثنی سنا دروده مدح ستایش امیری از امرا را شخصی اومد ازش ستایش کرد فجعل المقداد مقداد صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم رضی الله عنه یحفی فی وجه التراب خاک را بر میداره و پرت میکنه تو صورتش خاک را حقیقتا نه که دیگه بگید که مثلا این کنایه هست نه نه خاک خاک از زمین برداشت پرت کرد تو صورتش اون کسی که اون امیر را مدح کرده حالا بعضی ها آمدن تعویل کردن گفتن که نه منظور اینه که اگه امیر مدح شد پول بهش نده خاک بهش بده یعنی چیزی بهش نده چون اون هدف داره که پولی ازش بگیره نه نه حقیقت خاک بر کردن مراده چون صحابی رسول الله فهمیده و قال مقداد میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه میگه امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی به ما دستور داده ان نحفی فی وجوه المداحين التراب تا اینکه ما خاک بپاشونیم به صورت مداحین خاک پرت بکنیم تو صورت مداحین قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن ابي رباح ان رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنه فجعل ابن عمر رضي الله عنه يحثو التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 259 حديث که عطا ابن ابی رباح رحمه الله نقل میکنه که میگه شخصی اومد نزد عبدالله بن عمر شخصی دیگر رو مدح کرد عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خاک را گرفت به طرف دهانش پرت کرد صورتش دهانش یحث التراب نحو فيه طرف صورتش دهانش و قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا رأیتم المداحین اگر مداحین رو دیدید که مداحی میکنن فحثو فی وجوه متراب خاک به صورتشون پرت کنید اونجا حدیث مقداد بود اینجا حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهم اجمعین حالا بعضیا گفتن که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا رأیتم المداحین مداح اون کسی که مدح زیاد بکنه یعنی غلو در مدح داشته باشه اما اگر مجرد تعریف باشه یا تمجید یا احترام باشه تقدیر باشه مشکلی نیست چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا از کلمه مداح به کار برد مداح کسی که زیاد تمجید گویی میکنه مدح گویی میکنه و معمولا کسی که زیاد مداحی میکنه تمجید میکنه قصد و طمع داره اگر کسی دیدید از باب طمع سرتون رو با پنبه میبره خاک بردارید تو صورتش بپاشید چون طمع اومده دیگه از دنیا چیزی بهش ندید خاک بهش بدید خاک به صورتش بپاشید اون برداشتی که گفتم بعضی از علما داشتن یک درسی هست در این دو تا اثری که ما داشتیم از درس ها که از مقداد عبدالله بن عمر رضی الله عنه اجمعین میگیریم اینه که با کسی تعارف نداشته باشیم توی حق با کسی تعارف نداشته باشیم از کسی هم نترسیم حق را بگیم حق را انجام بدیم شرم نکنیم نترسیم این صفات خسلت های نیکه که اینجا این اصحاب رو برش میبینیم پرانتز از چه بابی تعظیم سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته خاک پرت کنید باید خاک پرت بشه پذیرش سخنان و تعظیم سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ترک کردن تملق ترک کردن چابلوسی ترک کردن این صفات زشت و برخورده با آنها اینها خودشون بر این صفات زشت نبودن و این صفات زشت رو سخت انکار میکردن نکنید دو تا چیزه بدی و زشتی تملق و چاپلوسی این کردار زشت این رفتار ناپسند یک طرف سکوت ما هم زشته سکوت ما و اقرار ما بر اون سخنان و عدم نقد ما عدم نهی از منکر ما این منکر یا نه تملق چابلوسی منکر یا نه اگر منکر نبود آیا رسول الله صلی میگفت خاک پرت کنید تو صورتش منکره که باید باهاش برخورد بشه دیگه میگه احذو فی وجوه المداحین التراب پس این زشته عدم نهی از منکر زشته وقتی که این منکر رو ببینیم و سکوت اختیار بکنیم خاطر همینی گفتم این صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که اینا برخورد میکنن اینا از اخلاق مؤمن نیست این از رفتار مؤمن نیست و این زیاد میبینیم متاسفانه جلو شهردار جلو فرماندار جلو استاندار جلو رئیس جمهور در تبلیغات بر سر منبره داره تبلیغ سرایی میکنه مداحی میکنه و تمجید و تملق و چاپلوسی و والله زشته والله شرم عالمی که به اسم اهل علم قرآن و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و در سینه‌ش بعد به خاطر دنیا بیاد ببخشید پاچه خوری بکنه کنایه است از این فعل زشت در ادبیات وقتی که میخوان کسی را به مذمت بشمورن از اون کسی که دنبال دنیاست و اونم دنیای بی ارزش بهش میگن پاچه خور پاچه که میدونی گوشتی توش نیست دیگه پاچه حیوان که میدونیشه نه گوشتی توش هست نه چیزی به درد بخوری توش هست این شخص داره پاچه خوری میکنه والله زشت مداهنه کردن تملق کردن این صفات مزمومه جز اون اخلاقهای ناشایست و ناپسنده ودو لو تدهنو فیدهنون این تدهینه این اصلاح ها از باب مذمت ها در هر قومی در هر قومی مزمومه زشته مداهنه کردنه این رکونه این رضایت به دنیاست این کوتاه اومدن از دین و دیانته دین تو داری باش بازی میکنی یبیع دینه عرض من الدنیا قلیل شما این اینو به من بگید فرمودی رسول الله صلی الله علیه و توضیح بدید یبیع دینه برای کیه تو برای چی داری تعریف و تمجید ازش میکنی مدحش میکنی به خاطر اینکه پست مقامت حفظ بشه به خاطر اینکه حقوقت قد نشه میترسی که از اون منبر پایینت بیارن حقوقت رو ازت بگیرن دنیاست با دینت داری بازی میکنی رسول الله صلی الله علیه و میگه مدح نکنی تو مدحی میکنی سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله على محمد وعلى محمد